Bona nit, Davínia. Molt bona nit, Albert, molt bona nit. I com cada setmana no defallim, continuem aquí amb més ganes per apropar-vos als 60 minuts més intensos de la setmana. I en aquest fenomen radiofònic que tenim tots muntats i que, bueno, que ens acompanyàveu més íntima, eh, tenim al nostre costat el, poli, el polifacètic i provocador, molt, molt, molt provocador, Òscar Penya. Hola, molt bona nit. Molt bona, bona nit, Òscar. Òscar, què, com estàs? Com la doncs molt bé, com sempre, molt catxondo. Per variar. Clar, i tant, i tant. És que si no es ve catxondo aquest programa, no es ve. Punto. Va, eso. A la meva dreta, la, bueno, una de las noies más guapas, más rosas, más potentes que, que jo conec. Tamara de Bartolomé, Ai, Tamara, Claudia, <laughs> Claudia de Bartolomeu, molt bona nit. Com estàs? Albert, tenim problemes técnico. Ahora sí, ahora sí, Claudia a Bartolomé, ey, Lo bueno se hace esperar, si, vetado mi coño, ya, ya empezamos mal. A tu coño me noche, guapa. ¿eh? y cada día también. Bonanit, perras, perros, cachondos. ya ya está, salutació de la Claudia Y como no, no nos podemos olvidar de la veu más sensual de aquel país. Cámara Hernández, ¿cómo estás avui? Ahora? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ay, es que te I bueno, doncs avui, avui tenim una altra convidada especial, que no ens podem oblidar de dir-ho, i és que tenim aquí a la Lídia. La Lídia... La Lídia, la Lídia que va una mica relacionat amb el tema d'avui. Primer saludem a la Lídia. Molt bona nit, Lídia. Hola, buenas noches. Què tal? Vens amb ganes de viure els 60 minuts més intensos de la setmana? Sí, estoy bueno, encantada de estar con vosotros, muy cachonda también, para que no quedarme con envidia. Bien, bien. Oye, ¿cuánto coño hay esta noche aquí en el estudio? Oscar, ¿no? lo que millor que te A més conys per polla. Hombre, bueno, yo hago una pollita de, tanto en tanto así, pues está mal. Eh. Això no és tot, avui tenim més novetats, com sempre, portem més novetats a la veu més íntima, que a més davant, endavant desvetllarem però de què parlarem aquesta nit, Davínia? Aquesta nit el tema que ens ocupa són, doncs, com bé has dit, relacionat amb la Lídia, els massatges eròtics. Un tema doncs, que tenim una mica així desencantat, una mica oblidat, però que, bueno, que ja, ja, ja tocava parlar-ne. Massatges eròtics, un tema que si realment es fa ben fet, eh, la gent es pot posar, es pot arribar a posar molt calenta amb, amb fent un bon massatge eròtic. Per això avui hem portat la Lídia, Eh, la Lídia és una experta en fer tot tipus de massatge i per això ens explicarà, ens deleitarà amb sí, tota la seva experiència. Sí, se n'ha d'aprendre, eh, se n'ha d'aprendre, i tant. Saludem també a tots els, els que ens escolten a través de Cultura FM, Trinitat Vella, Ràdio Tiana i tota la resta de ràdio del país. Pel 93.1, 88.0, 106.9, per totes les ràdios del país, també per internet, per internet a través de Radio Art, a través de la nostra pàgina web www.laveumésíntima.blogspot.com eh, i també ens poden veure des de la nostra pàgina web el, la, nostra, la, nostra, la nostra càmera que tenim situada a l'estudi en directe els dimarts de 11 a 12 també des de la nostra pàgina web poden, poden eh, poden descarregar-se programes ja emesos i també participar al xat del nostre programa. Sí que hem de saludar tota la gent que està aquí al xat, que ens està dient «Ei, bona nit, bona nit!» i hem de dir que l'Hugo ja està aquí. Una sí. salutació. Hola, Hugo! Per tots. Eh, una salutació especial a, eh, a la gent del chat. Mm, tothom que ens vulgui trucar a través de l'ordinador pot fer per l'Skype eh, agregant-nos el nom d'usuari la barra baixa veu barra baixa més barra baixa íntima o bé trucant-nos a través del nostre telèfon que és el 616 71 15 28 telèfon on també poden enviar SMS i mm, també tenim un mail on molta gent ens envia propostes de programa, ens comenta el tema del programa o simplement ens explica les seves històries el mail del programa el, el tenim, Albert, és, és del Gmail? A eh, la veu més íntima, arroba gmail.com. Molt bé, però quines coses més han de passar durant la propera hora, la Vinya? Doncs, a part d'alguns secrets, com has dit tu, ja, ja anirem desvetllant més endavant, hem de dir que avui fem el super repàs al nostre concurs de karaoke, en què tots els que estem a la taula, menys la Lídia, que suposo que, que sent molt afortunada, eh, vam cantar. Vam cantar cançons molt friquis i, bueno, avui fem un, un repàs les escoltarem totes Exacte. durant tot el programa. I la gent a través del xat del Facebook o a través del xat de, de la pàgina web doncs haurà de votar i per aquí sabrem qui és el guanyador d'aquest. Els Facebook? El Facebook a través, a través del xat i el Facebook és www.facebook.com barra la veu més íntima. I bé, de moment, de moment això és tot, així que donem pas a... Eh, saludem primer a, a, la, a la nostra capitana de la veu més íntima, la, la Tama de Hernández, capitana. O mi capitana. Eh, eh, tens tan catxonda aquesta nit com aquell dia que vam poder escoltar... Ei, eh, no, tengo, tengo más, tengo más. Dile coño c'è una pompata. T'anima la, t'anima la, t'anima la, t'anima la, t'anima la, la Tamara una mica, una mica vermella. T'anima la, t'anima la, Ja ha Peña, Cuando ha llegado la Tamara me, ha pedido si podía comerse este micro amarillo que tengo aquí, en plan Bob Esponja, y le he dicho que no, que este es mi micro y que no lo podía tener, que ya el suyo se la fue. Òscar Peña, Oscar Peña, la del chat, ¿te ganas que comencem aquest somni eròtic? Bueno, no paran de... Comencem ja amb els massatges, Ai, hi ha que diu que sap fer massatge, a veure si ens diuen algun truquillo també per aquí la nostra gent del xat. I sí, sí, moltes ganes de començar ja. A ver, trucos muchos, ¿eh? Pero yo creo que más de uno va a acabar chorreando. <laughs> A ver, a ver. Ja ho veurem, la nostra convidada, la Lídia, ara sí que, a veure que ens dir, ensenya, exacte. ara sí que podem dir que és una especialista en fer massatges eròtics, en fer bons massatges eròtics, eh, la gent, els col·laboradors del programa i tota la gent que ens està escoltant avui en directe. Mm, massatges eròtics, n'heu fet algun cop, n'heu rebut algun cop, us agradaria aprendre com, com es fa un bon massatge eròtic? Avui Seria per això tenim, eh, ¿no? Per això tenim avui a la nostra companya, Lídia. Sí, jo tinc un par de dudas, però que bueno, iré preguntant-les sobre la marcha, ¿eh? perquè això dels massatges eròtics... Jo també, perquè me n'han intentat fer, n'he eh? intentat fer, però sempre et quedes amb allò de que t'agradaria saber y més i fer-ho fer, -ho, ahora bé. de en el ridículo explicant cómo ho he fet i com ho han yo espero que lo explique ella y ya después si esto pues... Bien. Mm. Lo más importante, lo más sencillo es estar en un ambiente relajado, tranquilo, excitante, o sea, una luz tenue, velas, aceite y crema. Es lo más importante, es lo más sencillo. Apuntem, va, apuntem. <laughs> luz tenue, velas... ¿qué me a que son fatal. i crema. I de crema, crema. Una mica tota la gent que entra a la nostra pàgina web, a www.laveumésintima.blogspot.com, avui, com sempre, com, que, com fem cada setmana, hem explicat del què parlarem, no? I sempre posem algunes imas, imas, imatges suggerents que tinguin a veure amb el tema. Allà hem posat moltes imatges una mica sobre aquest ambient, no? Sobre els massatges eròtics, com com s'han de tematitzar, no? Com deia una mica la Lídia, amb, amb espelmes, amb olis, una mica creant aquest, aquest clima. Eh, Òscar Peña, algun cop t'han fet algun massatge eròtic? A mi no. Pues no. yo voy, yo cojo a alguien y me lo follo directamente. Yo déjate de masajes y después de preliminar, sí, claro, no, Carlos Carvalho, ah, lo que vamos, aquí no vamos a perder el tiempo ahora que es masaje, que sí, no sé qué, no, no, no. Mira, yo el mejor, la Lidia y Adiucano, ¿eh? Un poquito de chuperreo, un poquito de La Lidia y Adiucano. El mejor polvo de mi vida fue después de un masaje. Una hora de masaje y después Y 10 minutos de guapa. A ver, guapa, esto porque nos está... Y minutos hay que Nos está vendiendo su servicio la guapa aquí con los masajes hombre, Durante el masaje me corrí por lo menos tres veces. Es juego ah, de mente. Durante el masaje, sí. Sin penetración, A ver, que eso me lo creo yo, vamos Te lo juro. ¿Cómo te vas a correr en un masaje? Sí, después, explicas a qué está ni. Eso es truco de masajista, ¿eh? Que para pues correr no lo compartes, claro, Lo <laughs> compartes Pero el masaje no te lo hacían el coño, ¿no? Sí que es buena persona. <laughs> Luego te lo cuento. Luego lo desvela, pero yo quiero saberlo, ¿eh? Porque yo no me he corrido con estas cosas. Sí, chicos del mundo. por eso. Claro. Aquí, Tamara, tu, a tu t'han fet massatges eròtics? Bob no, por eso Esponja. quiero que me enseñe. Jo crec que tots això ens han fet l'intent, però que no, no ens ha acabat de... Que no m'ha arribat, com diu la Lídia, on havíem d'arribar. Albert, tu? Doncs jo, home, eh, així estipulat com a massatge eròtic, no ho sé, Anna, m'han fet massatges a tot el meu cos, per dir-ho d'alguna forma, realment, realment molt bons, no? Eh, bé, li, li haurem de preguntar a Lídia, no? Si un massatge eròtic eh, ha de tenir eh, implícitament tocar les, els genitals, no? Pot ser que hi hagi massatges eròtics que no es toquin els genitals. No, no ho sabem, ara, ara ens ho explicarà. <laughs> fa, no, és que em fa molta gràcia el seriós que es posa per tots els temes. No, mi, jo m'estic posant cachonda, vull dir, expliquem alguna cosa ja perquè estic com les cabres. Claro, és es que se lo explicaba antes en privado. Más que nada ha quedado ahí la cuenta pendiente. Le he prometido un masaje. Mm. Madre mía. ¿Un masaje, ¿Un masaje a quién? Es un 3 en 1. Es un 3 en 1. <laughs> a ver, un masaje... A ver, aquí he prometeu moltes cosas antes que yo arribi, eh? Arribo yo y ja està tot fet. Ja està arribat abans. Se siente. Que, que no se quede nada en el tintero. Bueno, va. es que a ver, Lavinia llega a las 10 y cuarto y te pones a comer guisantes pues también, claro, a con el tupper y los guisantes. La está está operación operación fiesta la veu més íntima, Sí, sí. per poder enseñar un bon modelito al Jo 31 m'estic posant en forma, Vamos. Pero si más en forma morimos. ya. ja. Més bonorras, més bonorras. Y no se nos puede mirar. Oye, mucho que casi que meva. pierdes kilos, hijo. Rec Recordem a tots els nostres oients, el dijous 31 de març tenim festa, festa de la veu més íntima, cap al final del programa explicarem més Quantes detalls. setmanes, xatu? no més detalls, més detalls d'aquesta aquest, festa. Doncs eh, sí. eh, jo crec que abans de continuar podríem, podríem escoltar una d'aquestes quatre actuacions que vam tenir a la veu més íntima. La teva la primera, eh? Fent, ah. fent un karaoke. Comencem per la pitjor, que és la meva, eh, perquè em van posar una cançó realment difícil. Recordem que han de votar la gent a través del chat del Facebook i a través del chat del Blogspot. I que, si us plau, que quan donin un vot ho diguin un cop Sí, clarament. Si no, no, no podem I prou, eh? Veure, les 40 prou, persones aquí la Tamara ha d'anar repassant i no, no es plana. Escoltem, a mi mateix, cantant eh? Obsession. Uix. Oi, oi, el gran moment de la nit. Moment de què? El moment de la ¿eh? teva sessió de karaoke. Eh, sí, el moment en què l'Albert canta Obsession. Sí, sí, sí. De, del grup Aventura. Què em toca cantar, Davinia? Obsession. Ai, espera que no... Presenta'm, no presenta'm bé. Va. <clears throat> Aquesta nit, a la nostra versió particular de Lluvia d'Estrelles, a la veu més íntima, Albert Díez interpreta la cançó Obsession. Ja tienes que entrar per la porta i saludar, eh? Sí, amb el fum. Yo no, sé qué tan vosaltres. Canta, canta. Son las 5 de la mañana, yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía no viviré en paz. Ay, me parto, me parto, me parto. Sigue. Te por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque no da. No más, ¿eh? Que vas a sacar un uno. no. es, no hay motivos para yo no sientes se llama obsesión. Jo crec, jo crec que, ho podem, que ho podem tallar perquè, perquè demanem, demano, demano jo <laughs> especialment perdó. Per, muerte, De, demano, <laughs> demano jo especialment perdó. Sí, sí. Juro, juro que si algun dia em donen l'oportunitat puc cantar millor. Però, sí, li donarem <laughs> classes de camp perquè és que la, la gent jo crec que han perdut ja centenares d'oyentes. Vull dir, la, en... la gent tenia, vamos, eh, estava riladíssima de, de tu parlant, Albert, però bueno, no... no, no jo jo m'agradaria que algú del programa que m'hagi escoltat, si algú m'ha escoltat parlant la intimitat altres cops, que corrobori que puc cantar una mica millor. No, a veure, sé, l'altre dia, al cotxe, l'altre dia al cotxe em vas posar catxonda cantant. És Mentida. L'Albert, ah, sí? Albert, tens una veu molt maca. No me'n recordo. Tens una veu molt maca, a ma li encantes, però quan, quan, quan fiques a cantar canta. ja l'has cagat. Ja, ja, ja, ja merda. Que miedo. Ja, Mal, mal. Que sabies que... Mal. Que... Pues muy mal. ¿Qui ¿Qué ha votat? Que mereces la pena de muerte ¿Ves? y que por favor, que Pero gracias no por quitarlo. Que muchas gracias. És <laughs> que ni un vot, eh? Jo solo soy la voz del poble, eh? Jo... eh les altres actuacions segurament les, les mantenim, l'únic que la meva era molt pèssima i com que tothom ens estava demanant a crits que la, que la traiéssim, eh, Lemper. Estás nominado. Sí, sí, sí. claramente. Expulsado directament. Yo, no he vist de moment ningún voto. Y sin repesca possible, ¿eh? Si alguien les puede enviar el voto, que nos lo envíe, però jo de moment no he vist nada. Bueno, va, nois, crec que és el moment de donar pas a la Lídia, que és la nostra convidada d'avui i que ha de parlar ja sobre el tema... sobre el qual és experta. Lídia, Explica, en qué consiste un buen masaje erótico? Bueno, un masaje erótico, en función de que se trabaje la intimidad o te lo trabaje un profesional, es completamente distinto. ¿Vale? O sea, si vas a un centro de masajes, te lo hará una masajista o un chico masajista con ropa interior. Por lo tanto, ahí no es igual de íntimo que si vamos, te lo hace tu pareja. Pero por supuesto lo vas a disfrutar, puede que más porque es una persona que no conoces de nada y tienes esas emociones. Eh, un masaje erótico, sobre todo, es un buen masaje en el que se estimulan todas las zonas más sensibles del cuerpo. En todos los masajes se trabaja la zona genital hasta que llegas a la eyaculación. Es decir, te corres. <laughs> Explícitamente, en idioma eh, mío y de Oscar. Pim Sí, en todos los masajes se trabaja con las manos, con todo el cuerpo, con el pecho, en el caso de los chicos con el pene. Y bueno, sobre todo eso, sensibilizar las partes más erógenas del cuerpo, para que la persona disfrute 100% durante todo el masaje. Tienes un cúmulo de sensaciones, tanto relax como momentos en los que te excitas mucho, mucho, mucho. Lo bueno es que cuando te corres, debido a todo ese cúmulo de sensaciones, la, el orgasmo es más intenso. Ay, madre. <laughs> Tengo mucho calor. A ver, pues te explican, mirad, mami. Y claro, ya, ya más está, pues, cuiví. Ya, ya no sí. Es el coño que te hace palmas, vamos. Sí. Vale. <laughs> Aquí está. Su y... con otro. Ah, <laughs> ¿Ha quedado claro? Eh, la tuya era mejor, sí. eh, la de... Esto de... <laughs> Eh, sí. Eh, I et, et podem preguntar, exacte, et podem preguntar quins tipus de massatges... N'hi deu haver molts, mm. molts. Abans ens ho has dit també fora de micros, que hi havia quantitat i, i que, bueno, que depenent del, del local on anaves, doncs li donaven un nom o un altre, però que al final, no, més o menys, totes les pràctiques eren molt semblants i iguals. O sigui que, arranca. Mira, los masajes están tanto en camilla como en tatami. Hay muchas formas de trabajarlo. En camilla es mucho más sencillo, puesto que no se llega a sentir el cuerpo de la otra persona tanto como en tatami. Los mejores son los de tatami porque se trabaja más con el cuerpo. O sea, aparte de utilizar las manos, eh, lo bueno es la sensación del cuerpo, de los pechos. cuerpo con cuerpo, ¿no? Ah. El tatami, pues es los tatamis japoneses. sí, en el suelo. Ah. Ah, con, las tarillas. Con las tarillas. no, no. no. Eso muy duro. Con las tarillas de una excursión, pues allá Sí, no, tienes, eh, son tatamis preparados con un futón, que es como un, un colchón. Un putón, has dicho. Un putón, sí, un putón. Conmigo, conmigo abajo. No, <laughs> ah, amiga. Bueno, el este tema mío. Ahí, ¿no? Sí. te encajas ahí en el putón este. Exacto. Este. Bueno. Podemos proseguir con la Cami. <laughs> un putón como yo te hace el masaje. <laughs> ahí, ahí, ahí, Claro. Hoy estamos llenos de putones. Sí, empezamos. Putón. Fu. Ah, futón. En un futón se realiza el masaje empezando por los pies como cualquier masaje normal y corriente. La diferencia es eso, que la chica va desnuda. Por lo tanto... tú? ¿La que hace el masaje? Sí, la que hace el masaje. ¿Completamente un interior? No, con un ah, tanga, ah, con un tanga. a veces que te lo arrancan con la boca así, un Sí, sí, o de estos que se van, que te los comes, que se van deshaciendo con el aceite. en pelotas, chato. Pero ¿tú haces esto? Yo lo hago, sí, yo lo hago y lo disfruto. ¡La, la, la oye. Ah, y lo disfruta, dice, claro, no te digo, Sí, no es, la verdad, es el mejor trabajo de mi vida, ¿eh? <laughs> Tengo un orgasmo diario. No se permite sexo, ¿vale? No se puede follar, no hay complementos como sexo oral, pero todas tenemos nuestros truquitos para <laughs> corrernos durante el masaje. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, <laughs> lo siento, chicas, lo siento a mis compañeras, esto es un secreto tántrico por excelencia, pero siempre si nos podemos rozar con la rodilla del cliente, con el muslito del cliente, y si el cliente está entrado en carnes <laughs> con su barriga, oye, eh, puede ser un orgasmo muy intenso. Qué fuerte, esto a mí me lo han <laughs> hecho. A, ver, explicamos, rozar. gordos. Però... Esto a mí me lo han hecho. Ahora yo contaré una cosa similar. O sigui, una amiga, la idea es que vosaltres os rocéis, ¿no? Con tu movedius. Sí, se trabaja con todo el cuerpo. A rozar cebolleta. No, soy... un poco, ¿eh? <laughs> sí, siempre que lo necesitamos porque el cuerpo nos lo pide. Pero eso vosotras, vosotras las expertas en los masajes <laughs> Nos todo el higo ahí en la Una mica que... vosotras también os puseu en situación hay momentos en los que te pones en situación y no te vas a quedar mojada, mojada, o sea, tienes que desahogarte. Hombre, yo te entiendo, las manos van al pan. Sí. Es lo que tiene. <laughs> Al final, el calor humano te lo pide el cuerpo. Siempre con mucho respeto. <laughs> Oye, me mira, a Oscar, me mira como si fuera aquí una guarra, ya lo sabes. Esto es lo que hay. No, no, que eres una guarra, ya lo sé, eso sí. Pero que estoy alucinando con esta chica que dice que le restrega todo el coño. A ver, yo voy a ir a hacer un masaje. Y me restrega todo el coño y digo, a ver, nena. No se restiga el coño, son los momentos de auxilio, ¿no? Para que una de las masajistas también se desahogue. ¿sabes? Que los clientes sepan que no solo se queda en el momento del el cliente. Eso sí. Ya que están una hora subando. Yo, quiero preguntar una cosa a mí me interesa una cosa mucho más. Yo quiero saber una cosa que me interesa mucho más. ¿Tú tienes pareja? Sí. <laughs> ¿Y tu pareja eh, te deja que restregues todo el coño ahí eh, En la rodilla? Mi pareja no lo sabe. No sabe de qué trabajas. No lo no sabía. no, lo sabía hasta ahora. Cariño, lo siento. Cariño, te queremos. Claro, pero te queremos todos. Pero llavors una amiga Viva rodilla. <laughs> Una amiga Qué fuerte, mica, alucinando. Eh, llavors, Claro, eh, Cuando vas a trabajar on vas a trabajar, no? Claro, yo soy masajista, soy quiromasajista. Ah, vale, vale, vale, vale. Per tant, sí que dices que trabajas de, masajista Pero de no, explicas que que són massatges. Eso a mí me da un poco de rabia, ¿eh? Yo Puedo hacer una comparación, pero que no te ofenda, ¿eh? No, no eh? me ofendo. Vale, mira. La semana pasada, o sea, este sábado no, el anterior, para el programa de televisión que Albert conoce, estuvimos llamando a prostitutas, ¿vale? Para que vinieran a hacer un striptease. Y una de ellas, de las que llamo, se me pone muy farruca y me dice, no, no, perdona, yo no hago striptease. yo solo soy masajista. Y le digo, a ver, perdona, tú quieres que te coman todo el potorro a, a cambio de 60 euros. ¿Me entiendes? Y no, no, no, no, yo es que soy con el título de quiromasajista. masajista. Y digo, a ver, guapa, tú quieres trabajo y punto. Si no, no te pones en una página donde hay todo de putas. ¿O no? No, a ver, eh, una masajista erótica es masajista, es completamente distinto a lo que es prostitución. ¿Vale? Una masajista no practica sexo. Es lo que es el masaje, se Pero tú en páginas donde hay todo de prostitutas. no. Eh, claro, es lo que a mí me extraño. Y digo, esta chica es puta, no, no es masajista. ¿Sabes qué pasa? Ha desaparecido de una de las páginas web que anunciaba lo que es los, eh, los teléfonos de contacto de masajistas, ha desaparecido. Por lo tanto, ahora muchos masajistas están anunciando a través de otros medios que se juntan con la prostitución. También hay mucha gente que confunde lo que es masajes con sexo al final, con lo que es el Con final feliz, de toda la vida. Sí, se mezcla mucho. Igual, Hay mucho intrusismo, entonces, sí, ¿no? en sí igual que el masaje Porque vosotros final feliz no hacéis. No, se trabaja final feliz para ti con la rodilla. Claro, claro. al final feliz para ella. ¿Hacéis intermedio o contentillo? Sí. ¿no? <laughs> el cliente nunca se entera de esto, ¿eh? No, no. ¿Cuánto puede valer un masaje? Vos que no, vos dica no, porque a a mí se más massatgista. al genoll ¿Cuánto <laughs> puede valer ah. más o menos un masaje? A ver, hay masajes desde 60 euros hasta sin final feliz desde 60 euros. No puta te ha dicho Cari. La puta eres tú en este caso, pero ella no. <laughs> dime, dime, perdón. Ya que coloretes. Ya. Oh, tranquila, cámara <laughs> Luego, luego me Para los labios como todo el mundo sabe que haces. ¿Los de arriba o los de abajo? Los de arriba, claro. los de abajo te los deja para ti, Cari, vale. los masajes. Pues los masajes están desde 60 euros hasta 200 euros. ¿Qué dices? Y la 200 euros que le haces por 200 euros. Pero yo tengo una pregunta. Tú e- e- eres quiromasajista. ¿Dónde, te, ¿Dónde te sacas la especialidad? En un... Pues en la universidad, no digo yo. No, la, pues la, universidad del coño. Es que claro, quiero saberlo yo. <laughs> No, es diferente un fisio a un quiromasajista. Ah, esto ves, yo me he liado Hay escuelas privadas. Estudias que no tienen nada que ver. De hecho, incluso las escuelas de quiromasaje tachan tachan mucho el tema de los masajes eróticos, no está bien visto, ¿vale? Pero es por eso, por el intrusismo que hay en este mundo. O sea, porque se asocia los masajes a la prostitución. A prostitución. Sí, que los masajes eróticos son masajes eh, eróticos, lo dice la palabra, estimulando sobre todo las zonas más... Porque la gente asocia lo erótico a lo porno. Sí, sí, no es lo mismo ser sex, eh, sexual que sensual, no es lo mismo son masajes muy sensuales, es una hora en la que te están excitando y relajando, o sea, es... Yo de verdad, a mí me han hecho, me hizo una amiga un masaje y el mejor orgasmo de mi vida. Viva las amigas. yo quiero que me expliques esto de, que en un masaje Has, llegado a tener tres orgasmos. vale. Esto, esto por eso es a nivel pareja. O sea, ya no fue trabajando, ¿vale? Porque, o sea, un chico que me gustaba mucho, que conocí en el trabajo, otra cosa, no se puede quedar con los clientes, pero bueno, estaba tan bueno que no le pude decir que no. Hay veces que uno no puede inevitable. ¿Sabes que has quedat sense ya? Eh, sí, sí, eh, lo Uy. siento. <laughs> No para de enviarme mensajes, me estoy diciendo que no vuelvas a casa. Sí, no vuelvo, no vuelvo. Mira, desde el chat me están preguntando que si alguna vez, alguna vez, si lo quieres revelar, claro, has hecho masaje con final feliz. Eh, no. En el <laughs> trabajo. En el trabajo no. Vale. En el trabajo no pero, sí que es la manera de conseguir que tengas final, final feliz perfectamente. Hombre, sí, claro, lo sé. En mi vida privada lo he hecho, ¿eh? Y créeme, que es lo que digo, el mejor orgasmo de mi vida es una hora en la que estás continuamente trabajando el cuerpo de otra persona que además te gusta y estás controlando las ganas de follar. que estar una hora aguantando... Costa, eh, ¿no? Costa, Lídia. Joder, que sí cuesta. Hem, hem de dir que la Lídia, la, la Lídia, no sé si em sembla que no ho hem comentat, treballa a una empresa de, de massatges eròtics de Barcelona, Madrid, també està implantada a Sabadell, es diu Tantra Touch Group, tant, la pàgina web és www.tantratouchgroup.com eh, i allà bé, allà tots els, tots els nostres oients que ho vulguin també poden veure més tipus de massatges, eh, poden veure inclús preus, poden veure la gent, les noies i els Ara ah, nois que els, hi poden, que els hi poden fer els massatges. En aquests tipus de massatges, eh, només us tanqueu els massatges que vosaltres proposeu, per exemple, a la vostra pàgina web hi ha molts tipus diferents, o també deixeu una mica que el, que el vostre client us proposi. A és a dir, un, un massatge a quatre mans es pot fer a sis mans, Sí, se pueden, a ver, hay masajes estipulados, pero también nos amoldamos un poco a lo que quiere el cliente. Por ejemplo, el de cuatro manos lo tenemos implantado, pero hay clientes que si quieren el masaje a seis manos se lo puede hacer, que esto sería con tres masajistas. Los masajes a cuatro manos o con varias masajistas son más eróticos porque las masajistas se tocan entre ellas. O sea, aquí participan entre ellas, siempre respetándose la zona genital entre ellas, pero... Oye, Oscar... O sea, vosotras estáis deseando que llegue un cliente y os diga, hazme un masaje de estos, ¿no? Que Para tocaros todo. Dime, Claudia. Sí. ¿Por qué no vamos tú y yo a una y que nos toquen a seis manos? Eh, yo tengo un dubte, o sigui, Pusan, posant el, tan cachondo al cliente després no li podeu dir que no, que no, que no es pot cardalla, no? Oye, que, se, que se la toque como un mono. Que, que, yo pregunto, haga ella. porque masajes orales o algo así hacéis. No, no, no. No, ay, yo que quiero un oral. No. Lo podemos implantar, pero tendría que ser todo el masaje con la lengua, nada de sexo. Bueno, la... a yo no puedo hacer. De sexo, con a mí me podrían contratar, a mí me podían contratar. ¿Qué te parece? <laughs> Oye, trabajan chicos, eh. Pero claro, yo hago masajes orales, pero ¿cuánto me pagáis? A ver. A ver, te <laughs> digo, hay masajes desde 60 euros hasta 200 euros y bueno, es un secreto lo que cobran las masajistas. Eso no se puede contar. Hombre, contando tocamientos esto que cobrar. A ver, yo tengo una, pregunta, pero básica. si hay seis manos tocándote y los seis se corren, el cliente no se da cuenta o qué pasa. No, nunca se da cuenta. Ay, pero seis manos son tres. Me personas. faltan rodillas, sí, ¿eh? Me faltan rodilles per a correr. Ya, No, no, pues, vamos a ver. Bé, eh, tota la gent que vol participar al nostre, nostre programa ho pots fer a través de, per exemple, el, el, el mail que ens han enviat molts eh, a, tres, a la veu més íntima arroba gmail.com o bé a través, o també a través del... número de telèfon que és el 616 71 15 28 i a través del telèfon és, a, eh, és la manera com ha comunicat amb nosaltres amb nosaltres anava a dir o una persona, una persona que li ha enviat un missatge a Clàudia i que ara mateix ella ens revela Bueno, puro vicio que es habitual del chat, de los SMS y de todo. Hola, puro vicio, bonanit. Bonanit. Diu vicio. los masajes precoitales me ponen como una perra, es que eres muy perraca tú. <laughs> Principalmente en los muslos y zonas próximas a la vagina, e ingles o labios inferiores. Muy erótico festivo, todo lo, todo lo relacionado con el toqueteo. Claro, es muy importante para una mujer que se deje al final la vagina, porque una mujer como que nos gusta más que nos hagan sufrir. O sea, que contra más se toque la zona de los muslos, ¿sabes? Se vaya acercando lo que es la zona de la vagina, el clítoris, sin llegar a tocarlo. O sea, como que vas y que no. <laughs> Eso es lo mejor para las mujeres. Nos gusta sufrir, inevitablemente. Mola. <laughs> Sí, qué pena, eh? <laughs> La gente que ens mails a través de la veu més íntima gmail.com. Quins mails Tamara? Vale, primero voy a leer uno lo de una chica venezolana que vive en Andalucía y acaba de descubrir el programa solo que nos dice que no, lo puede escuchar en directo, pero no pasa nada, que por eso lo tenemos por internet y que le gusta mucho y que nos pregunta que si hemos hablado del tema de swingers. Que si habíamos hablado de él, sí que lo hablamos en un programa. Sí, vam para d'intercanviar de para ellas dir... algún local, no? que Sí, que ya se lo puede, recuperar, exacto y que se lo descarguen Al podcast, allí. molt Exacto. Bueno, saludem aquesta noia que, que ens escolta des de molt lluny i que, que, bueno, que ens fa costat amb la Un saludo per Andalusia. Clar que sí, la gent que ens escolta a través de, de, a través d'internet, de la nostra pàgina web o de les altres ràdios, eh, la nostra pàgina web www.laveumésintima.blogspot.com Recordem les vies de contacte, la Vínia. Doncs la gent ens pot agregar al Facebook i comentar coses al xat o enviar-nos privats a <laughs> www.facebook.com barra la veu més íntima. Ens poden enviar correus, suggerir temes pels propers programes a la veu més íntima i bé, ens poden trucar en directe al 616 71 15 28 o també enviar un missatge. Què més em deixo? L'Skype. Ens han d'agregar com a nom d'usuari a la barra baixa, veu barra baixa, més barra baixa, íntima i em sembla que només em quedo la pàgina, de, em quedo la pàgina del blog Sport. La nostra pàgina web, www la veu més íntima puntblogspot.com mm. estic espessa avui, eh? Molt. On la gent ens pot veure a través de la webcam i, bueno, sap que també hi ha un chat on pot comentar i conèixer altra gent que cada setmana Exacte, coneix. en directe, els dimarts de 11 a 12 de nit. Ara és moment per recordar una altra de les actuacions espectaculars del nostre karaoke. La primera de tot és la de Vínia cantant en japonès. Sí, sí, em va lluir, noi. A veure que provo, vale. Eh? あなたにな <laughs> La gent s'ha tronxat. あなたに何あごことにも Quin ritme que tinc. Ara ve, ara ve. Sueño que tengo tu corazón. Estoy loca, loca, loca. Sueño que vuelo contigo, amor. Estoy loca, loca, loca. Es que me hace. En tu yugular morderé hasta el amanecer. Quiero más tu sangre probar. Ven. Para, Mucho de su anatani, mucho. Matanatani, hago cuando ti mucho. Mucho de sí, anatani, mucho. Sentamona, meten terminas ahí. Va, que no me quedan dos minutos de Ay, que yo me voy a apuntar. I'm crazy, I'm crazy for never no. Merda, me voy a apuntar. Crazy for you. I'm crazy for you, forever and ever. Va, que vas muy ganas y de pasión. Estoy loca, loca, loca, tiemblo y destrozo mi habitación. Estoy loca, loca, loca, dame más de tu yugular. Morderé hasta el amanecer, quiero más tu sangre probar. Ven, te castigaré. Viste que es Nadal, la línea a Anatani Mujú, Matanatani, あなたにもちょセンターもなめてみなさい I'm crazy, I'm crazy for you La la la la <laughs> Aquesta és la meva part, que visc la veu més íntima i aquí estic, Davinia, con todo el rollo, flow, flow. el Marc Chamarro segur que t'està escoltant. No, Marc Chamarro, un petonet per tu. I'm crazy, I'm crazy for you. Na, na, na, na, na, na no, ja em podeu La lletra masa para la que veiem. Estribillo. mucho akatani mochu. su, mucho mochu. mucho, a L'últim mig minut, va, la Guanya l'audiència. I'm crazy for you, for you. I am crazy for you. For you you I've never been crazy for you. Anata ni suga, mata nata ni egokoto muchu mucho, mucho nasu, anata ni mucho. Sentamona me terminas ahí. ¿Qué, qué, qué, son estos aplausos? Me encanta, me encanta que la gente diga que canta un millón chapunés en castellano. <laughs> ¿Qué son este. estos aplausos? A ver. Porque yo solo he contado un voto. Porque todo el mundo está diciendo, no, no, no, menos 10, menos 10. No, no puedo creer que... Espero que la xupe mejor. No, no, no. Los no valen, no me ¿eh? puedo creer que la Davinia, o sea, que, esta, que estiguin valorant pitjor la Davinia... Ah, mira, mira, por aquí está diciendo un, tal Marcus que un voto para la Davinia, si ya tiene todo guapa. Qui deu ser, qui, qui deu ser aquest Marcus? Marxa Marra, seguro. Va en primer lugar. Sisplau, voteu-me, home. Mama, vota. A sobre que fa, a sobre que fa de cantant japonès, que té, eh, la del xat. Sí, jo el que no em puc creure, el que no em puc creure, fent amics, eh? <laughs> La línia nosaltres sempre fent amics amb els nostres oients. El dia de la festa potser hem d'anar molt, molt ben tapats. Quan les motos, tu. Eh, ens havien quedat eh, mails pendents a la veu més íntima arroba gmail.com. Quins mails més tenim de vale. la mare? Vale, hay un chico que se llama Cristian, tiene 29 años y nos dice que tiene un problema con el asunto que tratamos hoy. Nos pregunta que si le podemos dar nuestra opinión porque le encanta hacerle masajes a su novia, pero tiene un problema. Vamos a acudir a Lidia para que nos inspire a ver qué, opina ella. A ver, ¿cuál es el problema? Que siempre intenta darle un masaje sin final feliz, digamos, pero que siempre acaba follando. ¿Cómo puede hacer para que por lo menos pueda acabar uno? A ver, eh, tratándose de una pareja, es natural que terminen follando. Es muy natural y pienso que también es lo correcto. Que le haga un masaje durante una hora, que se acaricien, que, que innoven, pero que pueden acabar follando. Una pareja es lo más natural, que no se retenga, eso sí, que intente aguantar la hora entera del masaje para disfrutar luego muchísimo más. Sí, yo no puedo. Eh, que aguante. Me, me pues, explotan los huevos. Pues, a mí me pues, que te exploten, <laughs> más semen, venga, la fiesta del semen, la fiesta del semen, que explote. La fiesta del semen. <laughs> No, pero es muy importante eso. Eh, hoy en día, sobre todo pasa con las parejas, eh, lo noto mucho cuando trabajo con parejas, que se olvidan mucho de cómo acariciarse, cómo tocarse, van directamente a lo que van. ¿Sabes? Los juegos preliminares se han olvidado un poco bastante. Y... Yo, pienso, por ejemplo, unos juegos preliminares me, parecen guay, ¿vale? Porque tú tocas, te tocan, tú tocas, te tocan. Pero, claro, un masaje, estás ahí una hora. Yo es que me duermo. O, me duermo o me revienta los huevos. No, no, Mira, como el masaje. Se reventará. Claro, mira siempre se empieza por el pie, ¿vale? Suavemente. Ahí es un momento de relax, pero ya vas subiendo lo que es con todo tu cuerpo, dejándote llevar por el aceite. Las manos te, enseñan los dibujos del cuerpo, te vas dejando guiar. Estimulas las ingles, ¿vale? Estimulas también puedes ir tocando la zona genital durante el masaje para que sea mm, más intenso, incluso puede llegar a correrse durante el masaje. No pasa nada, es natural, tanto él como ella. ¿Y tú qué haces? nada, tú vas haciendo el masaje. Vas disfrutando, es importante ver eso, cómo una persona está disfrutando de lo que le estás dando. Todo el mundo puede aguantar una hora. Puede aguantar, de verdad, ¿eh? Simplemente con, ver increíble, Yo dudo, no, lo dudo, ¿eh? No, no, de verdad, ¿eh? Puedes. También hay un momento en el masaje que se trata de intercambio de caricias a través de diferentes posturas interactivas, sobre todo en el tema de parejas ahí pueden llegar a tocarse mutuamente y ya te digo, pueden correrse sin ningún problema. Es que es muy natural. ¿Sabes lo que me pasó a mí una vez relacionado con esto? Que antes no lo he contado. <laughs> yo estaba en un sitio, en un, balneario de estos de aquí en Barcelona, de estos de, en la ciudad. Y mm, yo iba con mi pareja, ¿vale? Y, y estábamos uno al lado del otro, tumbados en una camilla. A mi pareja, una tía le empieza a hacer el masaje y tal. Y a mí, un tío me empieza a hacer el masaje, pero yo notaba en mi pie que el tío me estaba restregando todo su cebollón. Claro, yo pensaba, Dios mío, que se me empalma aquí mi pareja al lado y esto era un percal. Claro, porque esto, imagínate que vais en pareja y la persona sufre que... Como, claro, es un poco ser malas, no sois un poco malas. No, no, para nada. No, para nada. Súper importante guardar el respeto a las parejas. Cuando vienen parejas, es muy importante respetarlos. Lo primero es la pareja, que disfruten ellos y la función de la masajista es secundaria. Es ayudarlos para que ellos aprendan a tocarse, a estimularse, para que luego a la hora de tener relaciones disfruten mucho más, pero siempre respetando a la pareja. A ver, hay parejas que quieren que la masajista se meta entre ellos como para hacer un trío. No, la masajista es una masajista. No va a hacer algo más que sea meterse en la pareja, no es muy importante el respeto. Lo que a ti te pasó, sinceramente, es un caso ¿eh? aislado, ¿eh? ¿eh? Te lo prometo, ¿eh? Te lo pues prometo. Y eran un balneario, no eran un sitio de masajes eróticos ni Sí, nada. sí, no, por eso me sorprende, me sorprende. Eso es que le gustaste, ¿eh? Pues y quería tema. <laughs> Lo siento porque en aquel momento tenía pareja. A quién no le vas a gustar? Hem d'avançar, hem d'avançar ràpidament al programa. Y es que tenim una trucada, gent. así que mm, masajes de parejas hem de, pasar una cosa. I és que tenim una trucada a través de l'Skype. De... Tothom que ens vulgui agregar a l'Skype ho ha de fer. Ho ha de fer amb el nom d'usari, la barra baixa veu, barra baixa més, barra baixa íntima. Tenim el, el Xus de, des de Tarragona. Bona nit, Xus. Què tal? Buenas noches. Què eh. tal, Albert? Què tal, Davinia? Hola, Xus. Hola, molt bé. Hola. Bé, l'escoltem molt bé, no? <laughs> Sembla que el tinguem aquí al costat, el, el sí, el Xus. Sí, està aquí. Eh, se, Chus. se me oye desde cerca. En cuerpo y polla, presente. <laughs> Tenía que decirlo, si no reventaba claro. el chico. Bueno, Jesús. Como si estuviera allí. Tenemos que hablar en castellano, ¿no? Como queráis. Vale. Eh, no, digan eh, tu llamada, ¿a qué se debe? ¿Qué Yo es que estoy... Estoy con la Lidia acojonado. Ah, ¿Por qué? <laughs> Porque yo, no termino de distinguir eso entre masajes eróticos y prostitución. Yo no, lo distingo. Madre mía. Madre oh. mía. La, la, <laughs> veneno ha hecho mucho daño, el coño metía. Lidia, ¿eh? explícale, explícale. A ver. Así rápido. una prostituta ¿vale? a ver, puede realizar lo que es un masaje, pero no es una profesional del masaje. Una masajista erótica tiene una formación en lo que es el masaje, estimulando las zonas más sensibles para conseguir lo que es relajación y orgasmo. En ningún momento practica extras como es sexo oral, eh, no folla tampoco. Sí que puede hacer. Sí, claro. No, <laughs> sí, no, folla. Si un, si un es tocar zonas genitales al final es hacer una paja. Sí, a ver, eh, no es una paja, ¿vale? Se trabajan diferentes puntos, ¿vale? De lo que es la polla o el clítoris, que hace que el orgasmo sea más intenso que lo que es una paja en sí. Una paja en sí es, venga, dale la zambomba. No, se trabajan diferentes puntos, como, mira, como si tocases una flauta. ¿Vale? Se van tocando. <laughs> sí, de verdad. Una, una gaita. Que es mi espíritu no, es de verdad, se trabajan diferentes puntos eh, de la polla para que el orgasmo sea eso más intenso e incluso para retardar la eyaculación. No se busca también un propósito, que es conseguir que, mm, la eyaculación se retarde. A la larga, en las relaciones sexuales podrás controlar lo que es la eyaculación también. Una oye, y, una cosa, ¿y qué tipo de gente va a estos sitios? Mira, hay gente de todo tipo. Gente de... Mucho vicio. Sí, mucho vicioso, muchas parejas, mucho hombre reprimido gente que no ha tenido sexo en su vida, chicos vírgenes, gente desde... A ver, yo, si no hubiese tenido sexo en mi vida, no voy a un masajista por 60 euros. Me voy, me follo una puta y fuera. No, no, mira, hay <laughs> mucha gente... No, hay muchísima gente, de verdad, que te lo digo hablando ya eh, sobre opiniones de todo tipo. Hay gente que prefiere irse de putas. ¿Por qué? Porque follan. Pero hay gente que disfruta más de lo que es el masaje y que no quiere irse de putas, que no quiere follar, que quiere disfrutar un masaje y que si encima se puede correr, mejor. Hay gente que no le gusta irse de putas y es así, que no quiere follar con una desconocida. Aquí le estás ofreciendo un masaje y eyacula. O sea, por lo tanto, acaba más relajado, disfruta de otra manera. Es distinto. ¿Y, qué son hombres, mujeres, mayores, jóvenes, menores? No, menores nunca. <laughs> Menores. nunca. No quiero llegar y... Como es un masaje... <laughs> No, però el menores... Jesús el veu molt interessat sí, per sí, tot el sí, tema sí. dels eh? <laughs> marinera. Yo la clave de esta sí, Albert, desde luego es un mundo desconocido. No toquemos pollas como si no hubiera mañana, o sea, no se trata de tocar aquí la <laughs> quinta sinfonía rápidamente. Puntos claves, Oscar, que tú vas a lo que hagas. No, hay Bueno, Jesús, que sepas que en el chat te reclaman. o sea, que en el chat te quieren, quieren que te metas en el chat y que hables con toda esta gente, porque les ha encantado, chico. Jo t'ho dic. El, el Jesús, Jesús, eh, tens parella? I encima eres a Tarragona, és que és de ser simpàtic. Jo, jo, jo sí, jo sí. Tens parella? O per totes les noies del xat, si estaven sí, interessades en el Jesús... Eh, eh perdona, o nois, o nois. perdona. noia? O nois. O nois, o nois, o nois. Sí, tenéis que levantar i donar voz. Noia, noies o nois, perdoneu. Noies... Bueno, que veure, que en aquesta vida hi ha gent que té parella i tampoc li importa conèixer gent nova, no? També. Eh, per tant, per exemple, Jesús, si et ve de gust, connecta't al xat. Nada, nada. Oye, encantados de conoceros a todos. Un besito, un besito. Un patunet, Moltes Venga, un gràcies, también a todos. saludem a tots els que nos escolten Para Tarragona a través de Cultura FM per la TDT, al canal 54, pel tot el camp de Tarragona. Què més tenim, Davini? Doncs un altre missatge, un altre missatge que... SMS, als 616 ens, 75 15 28. Clàudia de Bartolomé. Tinc dos, anem per al primer. Ràpidament. Diu, em dic Edu... Perdó, molt ràpidament. Va, bueno, va, em dic Edu i diuen que els massatges em donen molt bé. Els faig a parelles, amigues, etc, però mai me n'han fet un de veritat. Des d'aquí demano al món de les dones que, si us plau, algun dia me'n facin un, que toquen mola, però que et toquin deu ser l'hòstia. <laughs> Bueno, pues sí, como diu aquí la Lidia, que toquen de deu el hostia y más si te toca a ella. Després una otra misacha. La última vez que me hicieron un masaje estaba tan a gusto que me quedé dormida. Qué putada. Ahora los hago yo antes por si me quedo cae. Cao. La bim bam boom. Claro, Oye, la bimba Moom és reincidente, eh, sí, també. Està allà, ¿eh? no para. No és el primer dia que ens escriu, no, també. Eh? Ja, Viciosa. Eh, ha arribat Ai. el moment de la tercera actuació que van tenir instalada al programa de l'Òscar i la Claudia cantant Jo tengo mi pompón. Recordem tota la gent del chat que està a www.laveumésíntima.blogspot.com que poden votar per decidir qui són els guanyadors, que els guanyadors hauran de fer alguna cosa a la nostra festa el dia 31 de març a la festa de la veu més íntima. Besitos. Òscar Penya i Clàudia de Bartolomé cantant en directe Te la pel programa La veu més íntima, el concurs que estem fent. Només quedarà la setmana que ve la Tamara. Només quedarà la setmana que ve la Tamara. Tenim els, les coreografies de fons, la Tamara, la Lavínia ballant, eh, tota la gent que ens vulgui veure, 3 www.laveumesintima.blogspot.com No me llamo Luisa porque no tengo prisa No me llamo Rocío porque nunca tengo frío. No me llamo Lorena, ni tampoco Karen. No me llamo Paola, porque nunca juego sola. No me llamo Isabel. Atención, Dual, que están peladas, la la Tamara. No juegas a hacer. Me como una, me como dos. No me llamo María. María. y juego todos los días. Yo tengo mi pompón. Pompón. Pompón. Pompón. Pompón. Amunt, que este l'estribillo! Pompón. Era l'actuació de la Clàudia de Bartolomé, l'Òscar Penya. La gent que vulgui escoltar-la ho podrà fer a través de la nostra pàgina web, que plantejarem no, no, no, totes les actuacions. Injustícia total, o sigui... A veure, xicas, lo sentimos. Lo sentimos. Lo sentimos. Oye, hay envidia por aquí o me parece a mí. no, hay mucho. Yo lo ¿eh? digo que antes de trabar que la mastiquen bien, Porque si no luego se repite, Las ¿eh? tres veurem qui guanya les votacions, rápidamente, ràpidament anem als mails. Tamara, a la veu més íntima arroba gmail.com, tothom que vulgui pot enviar mails. Tamara, vale, quins mails Último mail. Eh, una chica que se llama Alba, tiene 21 años, y le gustaría saber cómo puede hacer un masaje a su chico con final feliz. no sabe com empezar a tocarle o què hacer para que entienda que quiere sexo. Vale, ara ho explicarem, ara explicarem com fer un bon massatge a un noi, com fer un bon massatge a una noia, ens ho explicarà la nostra experta, la Lídia, eh, però més, més mails, vale, llegim un altre un, mail encara o què? hay un chico que nos dice que las buenas técnicas no se explican. Eh, Opinions per tots els colors. Por supuesto. Y eh, luego eh, Marc Chamarro nos ha dejado una noticia muy importante en el que se tiene que comentar en el muro del Facebook diciéndonos que una empresa de Girona crea un masturbador para relaciones online. Así que a comprárselo todo el mundo. Dios unido. Sí, sí. ya <laughs> sí. no saben quién mandar. O sea, Tu te lo metes per el coño i alguien te lo activa de su casa o com? Algo així, algo així. Algo o sigui, ho, ho pensem a la nostra bueno. pàgina web perquè sí, tothom que ho vulgui eh, llegeixi la... Perquè tothom ho pugui llegir i pugui És molt fàcil. Entra al nostre, al nostre Facebook de la veu més íntima i podran veure allà al mur l'enllaç que ha ah, deixat ah, el Marc Samarró. Mm -hmm. Eh, Lídia, eh, eh, molt ràpidament, queden només 9 minutets. Ens pots explicar com fer un bon massatge a un noi i després un bon massatge a una noia? Per tots els nostres oients que tinguin parella o que no en tinguin, però vulguin quedar que, com un rei. Sí, que vulguin saber com fer un massatge, però bé i de veritat. Mira, lo más importante es dejarse llevar, estar relajado, disfrutar del cuerpo de la persona que tienes delante, porque el cuerpo te dice lo que la otra persona quiere. Es dejar que tus manos dibujen su cuerpo. Es algo tan sencillo como eso. es humanidad, vamos, todos tenemos ese lobo dentro. <laughs> Tan sencillo como eso. Yo creo que todo el mundo, eh, en el momento que se ponga con una persona delante, desnudos, trabajando con las manos y el cuerpo, vas a ver, es cuestión de eso, dejarse pero Pero una cosa más destinada a nois y una Sí, alguna diferencia entre nois y noyes? una Lo que he dicho antes, con una mujer es muy importante hacerla sufrir llegar como que sí, como que, no, como que sí, como que no, pero dejarse llevar es lo más importante para que salga bien y para que a se disfrute. A mí a mí interesa y yo y yo creo que todos los nois que nos escuchan a través de la tocar, las Tocar las Sí, dejar para el final, o sea, tocar el Potser l'home ha de ser més explícit, no? Més explícito el masaje, no? Més directo. directe. Se empieza por el pie, como en todos los masajes, va subiendo por la pierna, tranquilamente, esto es en plan rápido, subes por el muslo, trabajas los glúteos y sobre todo, sobre todo boca abajo, trabajar la ingle. La ingle es la parte clave, la parte más cachonda. Ay, eso a mí me pone muy cachonda. Sí, por eso es la parte ¿eh? más cachonda, sobre todo boca abajo, más que boca arriba, trabajar la ingle. Agarrarla así, rollo como mecer un bebé. Y sobre todo trabajar eso. Igual, luego se va la otra pierna. para arriba, claro, tú al hacer así, tocar. Claro, claro, tienes que tocar, tienes que tocar. tienes que tocar. Esto ya es más, ¿eh? No, es masaje erótico tocando las zonas más sensibles del Un cuerpo. Poco, se suele llamar paja también. Debe. yo creo que aquel, aquel tema no, se... Que, no es una paja. ¿eh? No. ¿Se te han corrido alguna vez ahí en el brazo? Oye, Tamara, estás cachonda perdida otra vez ya, ¿eh? Claro, claro, claro, atención. Se te ha corrido en el brazo. Sí. El brazo me tira. muy <laughs> fuerte ah, pues si nos, si nos ¿no? Sí, luego, bueno, eso se pasa a la otra pierna, es el mismo procedimiento que en la otra pierna, se va a la espalda, la espalda se trabaja como en un masaje normal, brazos, trabajas con todo el cuerpo y le das la vuelta. igual, eh, trabajas el pie, trabajas las piernas, vas pasando por el cuerpo... Vas vas así. Una mica también lo importante supongo que es hacer el massatge que los dos estiguin para no? puedan ver ahora que tú la la escultura de cos que tens Clar, això també eh? influeix, no? Eh, eh, Home, és, un punt, és un punt a favor. Un ambient, doncs, així, ja, no és... molt còmode, sexy... És que, Albert... No. Ràpidament... Es... Musiquita. Ah, clar, la música, tot l'ambient, no? Ràpidament escoltem l'última actuació del nostre karaoke, l'actuació de la Tamara, Tamara amb... La capitana. Bob, es... Bob Esponja, amb, amb el conegut... Ah. Sí, capità. Escoltem-la. Sí. ¿Estáis listos, chicos? mueve, Debajo del mar. Bob Esponja. Absorbe sin más. Bob Esponja. El mejor amigo que puedas tener. Bob Esponja. Y como los peces se pueden flotar. Bob Esponja. Bob capitán. No, no, ens estem perdent la millor part de, de la cançó un altre cop. Hola! Sí, capitán. Sí, capitán. Amunt, tots a ballar! Ta mare! Paper esponja! No em crideu. Paper esponja! El mejor amigo que puedes tener. Paper esponja. eh, que oh. quedarà per la posterioritat de la veu més íntima. T'han votat per això, t'han votat per això. Eh, D'aquí 5 segons, quan l'Òscar acabi de fer tot el recompte de les votacions que fan del chat i del Tenen Facebook. els resultats. Eh, sí, però abans recordem totes les vies de contacte per tothom que ens escolti en directe els dimarts o per altres emissores altres dies de la setmana. Ràpidament, Davinia. Doncs poden contactar amb nosaltres a través del Facebook a la pàgina www.facebook.com barra la veu més íntima Eh, poden entrar també a la nostra pàgina de, bueno, del Blogspot, com fa molta gent, i veure'ns a través de la camp i entrar al chat a www.laveumésintima.blogspot.com Poden trucar-nos en directe, només en directe, o enviar-nos un missatge al 616 71 15 28. Què més em deixo? L'Skype, també poden trucar. Ens han d'agregar com a nom d'usuari la barra baixa veu barra baixa més barra baixa íntima i ja per acabar poden suggerir temes o enviar correus al nostre e-mail que és la veumésintima arroba gmail.com molt bé, i ara ja sí, Òscar, ho tenim, ho tenim llest, això. Ho tenim, Hem posat el tema per excel·lència a l'Òscar, Lady Gaga, Hombre, Born This Way. Way, nou single de Lady Gaga. I bueno, guanyadors. Bueno, no, votacions. Clar, Comencem. La, la primera persona expulsada de l'acadèmia d'Operació Triunfo és l'Albert, amb, de zero més íntima. amb zero vots. Amb menys cinc. amb zero vots? Sí, que sí. trist, eh? Aquesta vida. Jo aquí la gente no sé què oye, pero De los mejores que cantáis, soy los que mejor, peores votos habéis tenido. Eh, a ver. Había, una cosa, una cosa que os diré aquí es muy importante Que los negativos no cuentan, eh? a los, los menos 15 no, eh? No, no, no. Yo esto no he contado. no os he restado. No os he restado. Es que claro, la gente empezaba a poner menos 15, parecía el chinchón y no. <laughs> Vale, la Davinia ha obtenido 25 votos Toma! Ya sabes, eh, Et supero de llarg. No eh? està malament, no? 0,25. No, el que passa que l'Albert m'ha posat una cançó molt cutre, molt poc sexy, però... La que em vau posar vosaltres. Eh, més vots, més votacions. La vinya a la posició de La bronze. ha quedat en el, en el tercer lloc. Posició de plata per... La plata és per la Tamara amb un 55. Però 55 votado- Me M'han votat solo por el sí capitán. Déu-n'hi-do. Ay, ay, ay, Déu-n'hi-do, el gran suggerent. Sí, capitán. Tampoco hace falta repetir tantas. tant. Com, com, com, capitán? No he ido. Sí, capitán. <laughs> Buenísima, nena. Y queda mal decirlo. Sí, capitán. Sí, capitán. capitán. que me toco, ¿Verdad que queda mal decirlo? ¿Verdad que queda mal, mal decirlo? Hay que decir que la Claudia y yo hemos obtenido 75 votos. ¡Qué unido! hay que dividirla entre gràcies, dos. Gràcies, Donem, hay que dividirla entre dos. Donem les gràcies a, a la gent que ha votat a través de la nostra web, les 3 www.ladomesintima.blogspot.com, a través del chats, SMS i també a través de Facebook, facebook.com barra la veu més íntima. Els guanyadors, Clàudia Bartolomé i Òscar Penya, la setmana que ve o l'altra direm què, què han de fer aquesta festa que estem preparant de la veu més íntima de línia què hem de dir més de la festa de la veu més íntima? Hem de desvetllar alguna cosa més? Avui avui avancem una cosa més, però només una, i és el lloc on farem aquesta festa. Uh! I, bueno, et dono a tu l'honor de, de poder-ho dir. O sigui que, Albert... La festa es realitzarà el 31 de març a la discoteca Costa Breve a Barcelona. Uh! Mhm. Anirem donant detalls, preu de les entrades, com comprar-les, sortejos que farem, farem diversos sortejos, actuacions que farem, però això més endavant. La novetat d'avui quina és, Davinia? Doncs que per fi ja portem arrossegant molt el tema de les fotos i a partir d'ara ja estaran penjades. I és que ja n'hi ha algunes eh, ficades al Facebook i hem de dir que moltes altres també les posarem a la pàgina del Blogspot. I res, podem entrar tots ja al Facebook, veure'n algunes i si us voleu esperar una miqueta n'hi haurà més a la pàgina del Blogspot. Molt bé, tindrem més fotos. Eh, el tema de la setmana que ve, Davinia, quin serà? A veure, és un tema que ens emociona molt perquè la setmana que ve parlem de la guerra de sexes i de tots els mites al voltant d'aquest tema. Estamos en minoria los hombres aquí. No, no, no. Coño. És igual, tu dones per molt. Guerra de sexes, què fem les dones, què fan els homes, mites, què passa. I a més a més també eh, el mític tema de les relacions sexuals amb parelles anteriors. Molt bé, això serà la setmana que ve. L'Òscar Peña ens ha demanat aquesta nit un minutet sí, per, un minutet per, molt ràpid, per molt ell. ràpid, molt ràpid. Us haig de, bueno, avisar tota l'audiència Eh, que moltíssimes gràcies per haver estat des del setembre aquí amb nosaltres, eh, recolzant-nos, eh, sobretot a mi, ja, segurament això és una notícia negativa per molta gent, però també serà positiva per molt, molts altres. Haig de dir que temporalment, durant, bueno, una, encara no sé quan, però durant unes, m'agafaré unes vacances indefinides, sense tornada, encara no sé quan. No sé quantes setmanes estaré de vacances, no sé... Bueno, no ho sé. Encara no sé quan me'n vaig, no sé quan tornaré, espero tornar i espero tenir el micro de la veu més íntima sempre aquí per mi i que moltíssimes gràcies a tots, a tots els meus companys, a l'Albert per oferir-me la possibilitat de fer aquest programa i sobretot a l'audiència que sense ells pues, no seria res. Moltes gràcies a tothom, de veritat. Molts petons. Mua, mua, mua. Gràcies. Bé, l'Òscar Penya, que és despedeix de nosaltres, però encara el tindrem unes setmanetes més, donant guerra per aquí, com sempre. I tant. Eh, jo faré tot el possible des del lloc on estic perquè aguanti aquí la veu més íntima. I és més, prometo a no tota la nostra audiència que el dia de la festa, el 31 de març, eh, que l'Òscar també hi serà, per suposat, com a membre tant, molt actiu del programa. Home, Eh, bé, decidirem l'opció que, que ha pres l'Òscar. Ens hem d'acomiadar fins la setmana que ve. Eh, Acomiadant-nos, com sempre, Tamara Hernández, bona nit. Buenas noches, capitán. Com, com? <laughs> gràcies per lo, molt, gràcies eh? per lo de capitán, tonta. Tonta, eh? Clàudia Bartolomé, bona nit. Bona nit, toqueu-vos molt. Eh, Davinia. Molt bona nit. Molt bona nit, molts petonets a tots. Vull saludar a una persona, així perquè sí, al Conguito, a la Casito, a un molt bon amic, al Cacahuet. I... Molt bé, a tots els fruits secs del món. Ah, exacte. molts petonets a tots. Lídia, moltes gràcies per acompanyar-nos. T'esperem a la festa de la veu més íntima sí, i en algun altre programa també et, conven... com... et convidarem perquè els has agradat molt a tota la nostra audiència. Òscar Penya, gràcies. després de la notícia que has donat, no serà el mateix aquest programa. Bona nit. Gràcies, moltes gràcies i molts petons pel Potorro Fan Club de l'Òscar. I, com fe, I com sempre, fins la setmana que ve. Un petonet a qui us parla, sóc Albert Díaz i això és La veu més íntima. Ens retrobem la setmana que ve, dimarts de 11 a 12, aquí, a l'únic show que es veu també a través d'internet. Adeu, adeu! Del sac. Ja veurem, ja veurem com va això del SAT.